Möhtərəm müsəlman qardaşlar, öncə hər birimizi təqvalı olmağa çağırıram və gözəl əxlaqa sahib olub əməllərimizdə də ixlaslı olmağa çağırıram. Bugünkü xutbəmizin mövzusu təkfirlə bağlı olacaq. Yəni kiməsə kafir demək, kiməsə cəhənnəmlik demək, kiməsə lənət oxumaq, arxasınca pis söz söyləmək. Görək bunlar necədir? Yəni bunun e, insana nəyə qazandırır? Həqiqətən demək olarmı? Görək Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və onun Sahabeleri bu haqda nə fikir olublar və yaxud alimlər bunun haqqında nə söyləyiblər? O sözdə bizə xeyir varmı, yoxsa ziyan varmı? Məsələn, bir hədisdə Abdullah bin Ömər <clears throat> radiyallahu anhu Allah Rəsulundan sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvayət edir ki, hər hansı bir kimsə din qardaşına, bir müsəlman qardaşına ey kafir desə, bu təkvir səbəbi ilə ikisindən birisi, yəni kafir olar. Ya özü olar, ya da ki o söylədiyi adam olar. Yəni, əgər bir kişi haqqında təkfir qərarı verəcək, əlbəttə ki, e, kişi istər fiqhi elmdə, e, istər şəhəri məsələlərdə onun dərliyini qavrayacaq və onun e, incəliyini ala biləcək və buna görə də <clears throat> o məsələlərlə bağlı e, nəsə söylə biləcək bilgidə əlbəttə ki, olması lazımdır. Yəni, hər adam yerindən qalxan e, bir insan haqqında yəni, hər qərarı əlbəttə ki, verə bilməz. Çünki iman dərəcəsində, yəni hə, imanda olan bir kişini, bir müsəlmanı e, e, e kafir saymaq onun canının və malının halal edilməsinə, onun necə deyirlər, e, zövcəsinin ondan ayrılmasına, cənazə namazı qılınmamasına və müsəlman qəbirstanlığında dəfn edilməməsinə və həmçinin axirətdə əbədi bir ə, e, ə, e, əzaba, yəni cəhənnəmə ə, düşər olmağa haqqında hökm vermək məsələsidir ki, bu da kişbək bu məsələlərlə bağlı da həmin o insan haqqı, insanda o şərtlərin olması lazımdır. Yəni, artıq əgər yoxdursa, o, gör, e, o insan haqqında nələr ə, e, aqibət ola bilər? Yəni, şübhəsiz ki, o insanda bu, e, yəni, bu sifətlər olarsa, artıq onun haqqında hökm vermək olar. Yəni, yoxsa bir müsəlman belə bir söz haqqında söyləmək, bax, bəyək söylədiyim o cənazəsi qılınmaması, müsəlman qəbrisində dəfn edilməməsi və haqqında o fikir söyləməyə gətirib çıxara bilər. Və digər rivayətdə isə eyni hədisdir. <clears throat> deyə buyurulur ki, hər hansı bir kimsə bir din qardaşına ey kafir deyərsə, ə, e, əlbəttə ki, hər ikisindən birisi kafir olur. Əgər o söz onda varsa, o insan kafir olur. Əgər olmazsa, o söz onun özünə qayıdır. Deməli, onu göstərir ki, əgər o insanda o sifətlər olmazsa, artıq biz onu söyləyəriksə, o söz bizə qayıda bilər, bizim də imanımızı təhlükəyə soxa bilər. Götürük alimləri, yəni buna görə də əhl-i sünnət, e, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə tabi alimlər, fikirlərin çoxusu tək, təkfir məsələsində, yəni küfür məsələsində insaflı və ə, e, təmkinli ə, e, davranmağa qeyrət etmişdilər onların əksəriyyəti. Bu məsələdə yəni daha ehtiyat olmuşdular. Yəni ə, hər kəsə yəni kəsi təkfir etməkdən çəkinmişlər. Məsələn, elə alimlər vardır ki, hətta böyük günah işləmiş o, olmalarına baxmayaraq əhl-i qiblənidən olan heç bir kimsəni təkrir etmərik deyə söyləmişdi. Məsələn, İmam ə, Teymiyyə kimi alimlər sözüdür yəni bu. Yəni biz əhl-i qibləni hətta böyük günah işləsə belə biz onları təkrir etmədən çəkinirik deyə söyləmişdir və <clears throat> İslam alimlərinin də yəni bu dərəcədə təmkinli davranmaq sövq edən ə, ə, ünsur odur ki, təkfirə qərar ver ə, vermək çox ağırdır. Çox yəni güclü bir şeydir ki, Yəni, yəni bundan insan çəkinmiş, çəkinməsi lazımdır. Və buna görə də ə, e, kəlmə şəhadət gətirib mən müsəlmanam deyən insanı təkvir etmə, etmələri, yəni etmələri özlərinə örnək olan ə, e, Allah Rəsulunun söylədiyi bu sözlərdir. Yəni bunların ə, e, o şəhadəti gətirən müsəlmanları haqqında bu sözü söyləməni çəkinmələri əlbəttə ki, Allah Rəsulunun örnəqidir, yəni bizim üçün. Yəni onun söylədikləridir. Məsələn, Allah Rəsulü sallallahu bu haqqda <clears throat> bir hədisdə söyləyir. Buxari Salat 28 və Əbu Davud e, Cihad 95-də gəlir bu hədis. Deyir ki, bizim kimi namaz qılan, qibləmizə yönələn, kəsdiklərimizdən yeyən kimsə Allahın və onun Rəsulunun təminatını əldə etmiş e, qəbul edilir. O halda bellərini öldürmək şərti ilə Allahın verdiyi təminat, təminatı və əhdi pozmayın deyə söyləmişdilər. Yəni bunlar məhz Allah Rəsulunun bu, bu cür yəni, sözlərindən örnək götürərək Əlbəttə ki, bu məsələlərdən ehtiyat olmağa davranmışlar. Və digər bir hədisdə kim bir müsəlmana ey kafir deyərsə, çağırarsa və həmçinin ya da ki, e, elə olmadığı halda ey Allahın düşmanı deyərsə, o söz özünə dönər deyə buyurur. Buxari 29, Müslim 27. Və digər bir hədisdə yenə göstərilir ki, möminlərə lənət etmək, onu öldürmək kimidir. Bir mömini küfürlə ittiham etmək yenə yəni də onu öldürmək kimidir. Nə qədər əlbəttə ki, ağır məsələ olduğunu e, bu bizə bəyan edir, göstərir. Yəmənli alim, alim və həmçə e, e, hədis alimlərindən birisi olan İbnül Vəzir bu məsələ ilə bağlı belə söylər ki, əgər biz hər önümüzə keçənə e, təkvir etsəydik, çox böyük bir topulu kafir saymış olardıq. Və Allah həmd olsun ki, e, Allah məni belə bir dərəcəyə düşmək, e, düş, düşməkdən məni uzaqlaşdırdı. Yəni belə bir mən e, vəziyyətdə olmadım deyə sö söyləyir. Və bütün bunlar göstərir ki, nəinki insanı təkfir etmək, ona lənət oxumaq, onun haqqında pis söz söyləmək, onu söymək e, heç kimə fayda vermir. Çox vaxt insanın özünə dönər. Məsələn, bir hədisdə <clears throat> Əbu Darda rəziyallahu anhu Allah Rəsulunun sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurduğunu rivayet edir ki, qiyamət günündə e, deməli, lənət edənlər qiyamət günlərində şəhid olarlar, ya da şahid olarlar. Gör, nə qədər ağır bir məsələdir. Nə şəhid olarlar, nə də şahid olarlar. Heç kimin haqqında şahidlik etməsi qəbul edilməz. Bu da əlbəttə onun ağırlığını göstərir. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anh, Allah Resulundan sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvayət edir ki, dost doğru kimsəyə lənət etmək heç yaraşmaz deyə buyurur. Yəni edərsənsə, lənət edərsənsə, onun haqqında bir söz, əgər o doğru olarsa, onun aqibəti Əlbəttə, necə ola bilər? Məsələn, ə, e, Hüzeyfə radiyallahu anhu, dəyərli bir sahabə, hətta Allah Rasulü s.ə.v ona münafiqlərin kimlər olacağını, sifətlərini ona göstərdi. Bilən bir sahabədir ki, heç bir sahabə onun haqqında, məsələn, heç, münafiq haqqında heç nəyə bilmirdi. Məsələn, o bir hədisdə, o belə bir ə, e, bu, söz buyurur ki, <clears throat> bir-birinə lənət oxuyan heç bir topluluq yoxdur ki, o deməli, o onlar ə, e, axırda sonucda lənətə düşər olmasınlar. Yəni belə lənət edicilər, belə sözlər söylənir, aqibəti onların deyir həmişə pis qurtarar, yəni pis olar. Özləri o lənətə düşər olarlar. Və ləf götürək elə kafirlərin özünə lənət etmək haqqında. Onlara Allah Rasul bu iş necə yəni davranmışdı? Məsələn, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh anladır ki, e, sahabələrdən birinisiz, ya Rasulallah, bu müşriklərə əleyhinə Allaha bəddua et, dua et, yəni e, bəddua et ki, e, deyə söylədilər, Və Allah Rasulü s.ə.v buyurdu ki, mən lənət edici olaraq göndərmədim, mən rəhmət olucu olaraq göndərdim deyə buyurulur. Bax, hətta Allah Rasulü özü bu işdə necə davranır? Hətta kafirlərin özlərinə götürək, bu bizim üçün əsas, əgər bizim üçün ə, e, Allah Rasulü önəmlidirsə, nümunədirsə biz onun ə, e, həyatına fikir verək. Biz bilir ki, onla, o, o elə bir insanlara gəldi ki, həm müşrik idilər, həm kafir idilər, həm vəhşi idilər. Allah Rasulü onların bu ə, e, çətinliyindən dönüb bunlar kafirdir, ya Rəbbi, bunlar müşriklərdir, mən, bunlardan məni uzaqlaşdır. Belə demədi, o dəvətə getdi. Tabutdan gələndə onu nə qədər incitdilər, döydülər, ancaq bəddua etmədi. Necə ə, <clears throat> ə, e, e, Uhud müharibəsində bir neçə ə, e, 60 dənə sahabəni şəhid etmək məsələsi hamımız onu yaxşı bilirik. Hətta Həmzə rədiyallahu anhunun burnunu kəsdilər, qulağını kəsdilər, Yəni, qəlbini çıxartdı vəhşi. Ondan sonra Allah Rasulü s.ə.v neynədi? Bir ay boyu bəddua etdi. Hətta digər bir rəvayətdə 70 gün hafizin müqavilə göndərildiyi zaman şəhid edilməsi haqqından keçir rəvayət ki, bunda da et, etmiş və bəddua etmiş Allah Rasulü. Allah Taala ayə nazil elədi ki, "Ləysə ləkə minəl əmri şey'un, əv yətubu ilehim əv yu'azzibahum." Fənnahum zalimun deyə buyurur. Allah Taala ki, "Ya Məhəmməd, sən mənim qullarım üçün qarışa bilməzsən." Sənin işin peyğəmbərlikdir, o risaləti çatdır. Qullarımın işi mənə aiddir. İstədiyim tövbə edər, ona bağışlayaram, istədiyimi əzab edərəm. Çünki onlar zalımdır. Və Allah Rəsul ondan sonra bədduanı yığışdı, yığışdırdı. Heç kimə qarğış eləmədi, bəddua etmədi. Çünki Allah Rəsul hardan bilirdi ki, həmin o vəhşi ki, o Həmzəni parça-parça etmişdi. O çox keçmədi İslamiyyətə qəbul elədi. Özü də şəhid oldu və cənnətliklərdən oldu. Etmədi. Bu üzü üçün elə önəmlidir. Ona baxaq, biz də davranaq. Bir zaman biz özümüz də elə götürək, özümüzdən götürək. Biz özümüz də cahil idik. Biz də küfrün içərisində idik. Heç kim bizi, yəni sən cəhənnəmliksən, sən kafirsən deyə bizə söyləmədi. Əlimizdən tutdular və qaldırdılar. Bizim özümüzün içərisində də əlbəttə ki, irənçiklər var. Dəhşətlilər də var. Küfr edənlər də var. Ancaq İslamiyyətin istədiyi islahdır. Yəni onları dəvətə çağırmaqdır. Biz hər insan haqqında olsun söyləsək, O bir növ bizə alışqanlıq əmələ gəlir. Hətta elə insanlar var ki, alimlərin məsələsinə girişirlər. Alimlər haqqında da o sözlər bu çox ağır bir mövzudur, ağır, ağır bir məsələdir. Allah Resulü sallallahu nə buyurur? Buyurur ki, mən nə bir pul buraxdım, nə bir dinar buraxdım, nə bir mal buraxdım, mən elm buraxdım. Vərəsə olaraq alimlər də Peyğəmbərin varisləridir. Alimlərin abidlərə, yəni ibadət edənlərə üstünlüyü necə 14 günlük, 15 günlük ayın ulduzlara nisbəti kimidir. 15 gündə ay bütöv, bütöv şəkildədir. Necə parlaq olur, ulduz onun yanında heç nədir. Alimlər o cür nədir? Biz isə abidlər, ibad edicilər isə ulduz kimi onların yanında. Həm də ki, alimlərin e, yəni, xətası bağışlanılır. Ancaq bizim söylədiklərimiz xətalar bağışlanmır. Yazılır bizim üçün. Ona görə bu məsələ çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Biz sahabələri, alimləri yəni örnək götürməyimiz lazımdır. Allah arasında örnək götürmək lazımdır. Yəni çünki bu sözlərin çoxusu bizə ziyan gətirir. Allah Taala bizi belə sözlərdən, belə e, fikirlərdən uzaqlaşdırsın. Allah Taala yanlış yolda olan, yəni imanda olmayan e, millətimizə də hidayət versin, birlik versin dövlətimizə, cəmaatımıza, xalqımıza. Allah bizi fitnələrdən uzaqlaşdırsın. Amin. Allah bizi <clears throat> xəstələrimizə şəfa versin. Amin. Allah kimin çətinsə Allah onu asanlığa çıxarsın. Amin. Və öləndə də şəhadəyə ilə ilah deyib ölənlərdən etsin. Amin və Allah bizi qiyamətdə cənnətə bir arada bərqərar etsin. Amin.